افعل بنا ما هو لائق بكرمك ولا تعذبنا بذنوبنا اللهم اشرح لنا صدورنا بحلاوة محبتك وأحي قلوبنا بنور معرفتك ونور فؤادنا بضياء أسمائك وصفاتك وارزقنا علما نافعا لإحياء سنة نبيك وعليك بأعداء الدين وأعدائنا وأعدائك ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Şefkati ve merhameti sonsuz alemlerin Rabbi Allah'a, onun kainatın bağrında cilvelenip duran rahmet tecellileri adedince hamdü sena, kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu Peygamber Efendimiz'e, aile efradına ve sahabe-i güzinine de nihayetsiz salatu selam olsun. Allah'ım bütün eşyadan önce var olan evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktu. Her şey göçüp gittikten sonra baki kalacak ahir sensin. Senden sonra hiçbir şey kalmayacaktır. Sayısız açık delillerle varlığı meydanda olan zahir sensin. Senden ayan hiçbir nesne olamaz. Varlığının keyfiyeti gözlerden ve idraktan uzak olan batın da yine sensin. Senden başka hiçbir şey bizzat mevcut değildir.'' Yüce Rabbimiz seninle aramıza göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hiçbir engelin girmesine fırsat verme ve bizi hiçbir zaman huzurundan kovma. Bize bizim istihkakımıza göre değil de senin keremine yakışır bir şekilde muamelede bulun. Ne olur işlediğimiz günahlardan dolayı bizi azaba uğratma. Ya Rab bu muhtaç ve muştak kullarına muhabbetinin halavetini tattır da sinelerimiz inşiraha ersin. Marifetinin nurlarıyla zahir batın bütün latifelerimizi öyle aydınlat ki kalplerimiz bir kez daha hayat bulsun. Gönüllerimizi Esma-i Hüsna'nın ve Sıfat-ı Subhaniye'nin ziyasıyla tenvir buyur. Ayrıca bizi Yüce Nebi'nin sünnetini ihya edebileceğimiz kıvamda faydalı bir ilimle rızıklandır.'' Rabbimiz bütün bunlara mazhar olabilmek için senin rahmet ve merhametine iltica ediyor, havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Sana, senin yüce dinine ve sevgili kullarına karşı kin ve gayzla köpürüp duran insafsız ve vicdansızları da yine sana havale ediyoruz. Ellerimizi indirirken arzu semayı yüzü su hürmetine yarattın. Kainatın iftihar tablosu Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa'ya aline ve ashabına bir kere daha salatü selam ediyor. İki salatü selam arasında sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulünü bekliyoruz Rabbimiz. Amin.